حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا قرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه رب خير فاعين فأعينوني فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوه حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقدا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومين يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا, جهن وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون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 mufasirina wasema ni almaghul wa tataru famastata'u an yadhharuhu basi yaajuju na maajuju hawakuweza adh-dhuhur al-ulu ay yatla'u fawqahu yaajuju na maajuju ile arradmu aloijenga dhulqarnaini baina ya nta na vilele vajabali mawili Yaajuju na Majuju hawakuweza kukwea mpaka juu li'annahu amla ile sakafu ya ule ukuta ulioziba ulikuwa koni smooth wateleza haumwezeshi mtu kuweza kuparaga pili iliyoko ni kati ya majabali mawili na majabali hayo ni marefu kwa si sad ambayo ni fupi ni ndefu ndio famastau an yadhharuhu wamastata'u lahu naqba yale loshindwa kwa kina walishindwa nakban min asfal kwa chini wakashindwa an yahfaruhu kutoboa tundu kwa nini libudhi ardhihi upana wake ni mrefu haukuwa ukuta mwembamba pili walishiddati salabatihi pia ni ukuta mgumu tulieleza siku za nyuma umejengwa na majiwe ya majabali na chuma zubar alhadid na nuhas na shaba ama kopa kwa hivyo ni sad madhubuti famastau an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba hapa kuna vilma viwili ni muhimu tuvitofautishe kuna famasta'u wa mastata'u katika lugha ya Kiarabu kila kukiwa na ziada katika almabna hista'u ni kilma ama neno lopungua ata wa mastata'u ile imezidi kwa harufu gani ata kwa kila ikizidi harufu huwa kiarabu imezidi maana dulqarnain amajenga arradmu ili kuzuia shari na ufisadi na uharibifu na yajuju na majuju na koko hawana njia ya kufika upande wa pili ila njia mbili imma kupanda na kutoboa katika hizi njia mbili iliyo rahisi ni kupanda kutoboa kazi ngumu ndio athal ndio famastau kwa tamko hafifu famastau an yadhharuhu kwa kuwa ndio njia rahisi tamko likapungua harufi moja ikawa famastau wamastatau ni nzito thaqil kwa maana hii njia ni njia nzito ya kutoboa ndo wamastata'u lahu naqba qala hadha rahmatun min rabbi fa idha jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkaa wa kana wa'du rabbi haqqan qala hadha rahmatun min rabbi nani huyo aliyosema ni dhulqarnaini hadha ai hadha rajmu aya hii ni jumla musta'nafatan istinafan bayaniyan ni jumla inayoanza kubainisha baada yeye kujenga kile kizuizi madhubuti kutimia ansimama yeye na wale waliosaidiwa kujengewa kizuizi hichi bila shaka ni amal azim tena ni amal hawari amefanya jambo si tu zama zile mpaka leo kujenga sadi leo taita damu ni kazi kubwa ni katika asinaat astaqila lazima uwe na heavy industry tumeona wiki iliyopita kumeyayushwa chuma kukaunganishwa ikawa coated na nuhas shaba zote hizi ni katika heavy industry ngalia Kenya leo miradi mikubwa mizito Nyali Bridge walioishi injengwa na Mjapani SGR Standard Gauge Railway injengwa na nani na Mchina mwabwawa hizi damu kuna Kariba kuna Masinga kuna Takwel zinjengwa na wazungu ya mwisho injengwa na Mfaransa kwa nini kwa sababu yahitaji teknolojia mutatawira ujuzi vifaa ndio wale wenyeji wa eneo lile hawakuweza wakasaidiwa na Dhulqarnaini leo yasikitisha biladi za Kiislamu za Kiarabu tunazo imkaniyat mafuta mali lakini hatuna ujuzi wa kuwa na heavy industry za kuweza kufanya mambo kama haya qala hadha rahmatun min rabbi Dhulqarnain asema hii ni rehma ai huwa rahmatun linnasi hii ni rehma kwa watu kwa nini ni rehma lima fihi min raddi fasadi ummati ya'juj wa ma'juj an ummatin ukhra salihah ni rehma kwa sababu kizuizi hichi kitaweka mbali kitazuia shari na ufisadi wa yajuju na majuju kuwafanyia watu wengine ambao ni wema qala hadha rahmatun min rabbi ndio kazi ni nzito kazi ni ngumu ilihitaji manpower ilihitaji mawad kham ilihitaji juhudi ilihitaji wakati lakini baada kumalizika dhulqarnain nasema hadha rahmatun min rabbi ahisi birahatin nafsia mumin akifanya amal khairi mumin akisaidia akihisi mimi naleta mabadiliko mimi naboresha hali za watu mumin ahisi natumania rohia kuwa ametekeleza masulia yake nao ni kuwanusuru waliodhulumiwa qala hadha rahmatun min rabbi fi hadhihi al-lahza Dhulqarnain amekuwa ni kivutio kwa sababu amefanya jambo hajatanguliwa na mtu yoyote kwa lugha ya kile tunasema ni abqari ni genius amefanya jambo hakuna mtu amefanya kabla yake yeye kwa hivyo wakamtukuza alipohisi kwa watu wamevutika na yeye wameathirika na yeye wamemtukuza adhhara ajzuhu amama Allah alijidhalilisha mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akusema basi mimi ndiye yeye nilofanya hakuna kama mimi aweza kufanya akafanya kibri la ni mtawala mu'min mwema alionasila na Mola wake wakati huu alinyenyekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na akaregesha fadhila zote zile kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema qala hadha rahmatun min rabbi na naam Mwenyezi Mungu ndiye yassara lahu ma huwa sahabun vote ambao ni vigumu Mungu amefanya vyepesi kwake na vote mva Mungu viumo amepata wapi katika ardhi aloweka yale vyuma nani Mwenyezi Mungu anuhas kopa Mwenyezi Mungu sukhur majiwe majabali Mwenyezi Mungu wale watu kujitolea na kujenga ni viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo kuregesha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala fadhila zote hizo qala hadha rahmatun min rabbi na ile elimu na ule ujuzi akaweza kufanya yale aliyofanya kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa yuko mbali na mashair za kuwa dhatia kwa mimi ndio nilofanya huu ndio uweza wangu akawa ni mja mwema wakati wa ushindi hahuriki na ushindi wake kama unavyofanya matwaguti bal aregesha fadhila kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala qala hadha rahmatu min rabbi fa idha jaa wa'du rabbi alwa'du huwa alikhbaru bi amrin mustaqbalin wa'di au ahadi ni kutoa habari ya jambo la mustakbal litakalokuja future hii ndio alwaadu tukwambia kesho tukutane fa idha jaa waadu rabbi na itakapofika ahadi ya Mola wako ahadi ya Mola wako ni ipi mufasirina wengine wasema ni yaumul qiyama wengine wasema waktu khurujihim wakati wa kutoka ya ajuju na maajuju baada ya kuwa wamezuiliwa na kile kizuizi kilichojengwa na Dhulqarnaini ala kulli hal wakati wao wa kutoka na kiyama zote hizi ni mutakaribani kwa sababu wao kutoka kwao ni katika ashratu saa au alamatu saa kama alivyopokea Muslim kutoka Hudhaifa al-Ghifari qala ittala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam alaina wa nahnu natadhakaru faqala ma tadhakaruna qalu nadhkuru sa'a siku moja mtume rehman amani zifikie awatokee masahaba yake hali ya kuwa wao wanakumbushana akauliza mnakumbushana nini wakamwambia tukumbushana kuhusu kiyama qala innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayatin kiyama hakuna ajuae kitasimama lini lakini zipo alama au dalili za kiyama Mtume rehma na amani zifikie sema hakitosimama paka muone alama kumi. Fadhakara dukhan. Mtume akataja moshi utakaotanda. Pili ad-dajjal. Tatu adaba mnyama atakayetoka kuambia watu watu hawaamini. Watulua ash-shamsi min magharibiha. Najua asubuhi kuchomoza magharibi badala mashariki wa nuzula Isa ibn Maryam na kushuka nabii Isa alayhi salam sita wa Ya'juj wa Ma'juj hawa ni katika alama za kiyama wa thalathatu khusufin na ardhi kupasuka na kushuka chini kudimia khasfun bil mashriq hii ni ya saba wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil arab mfano wake ni kama mfano wa Rift Valley ardhi kupasuka na kushuka upande wa mashariki upande wa magharibi upande wa bara Arabu Arabian Peninsula wa akhiru dhalika dalili ya mwisho ambayo ya kumi narun takhruju min اليمن yamani tatrudu الى nasa ila mahsharihim moto utakaotoka Yaman katika riwaya utatoka chini ya Adan moto huu utawasukuma watu uwapeleke kwenye uwanja watakaosimama ili wahisabiwe ndio wasema leo watu Adan chini yake kuna dormant volcano kuna volcano lakini kwa sasa haiko active haina nishati lakini itafika wakati italipuka na itatoa moto kwa ufupi hizi ndizo alama kumi za kiyama zikiwemo mojawapo wa yaajuja wa maajuju wiki iliyopita kuna maswali mingi kuna bwana niliuliza kwa watu wasema juju na majuju watakuja wale majumba ni kama wanyama nani hawa imebidi leo tuwaeleze kidogo kina nani katika riwaya Tabrani ingawaje ni hadithi gharib kutoka Abdullah ibn Amr anin nabi sallallahu alaihi wasallam asema inna yajuja wa majuja min waladi adam hawa wanadamu kwa usoni ni kama ni wanyama labda ni mashini takula kula majumba kisha mtume akawasifu katika hadithi nyingine iliyopokewa na Ahmad an Khalid bin Abdullah an khalatihi asema hawa yajuju na majuju iradul wujuhi sigarul uyuni suhubu shi'afi ومن كل حدب ينسلون كان كأن وجوههم almajanul almutraqatu nyuso zao ni pana roundi mato yao ni madogo ya kichina riwaya nyingine nyele zao singa ile uso wao ni kama mtu aliovaa ile chuma anaoivaa mpiganaji kwenye kitwa itakavyokuwa ngumu na itakavyokuwa na nyama ndio kwa sifa hizi mufasiruna wingi wakasema hawa ni almaghul wa tatar haya ni makabila yaliko baina China na Southern Russia kizazi chao ni kikubwa wazana sana ndio kwa ule wingi ndio watafanya uharibifu lakini si ati viumbe vya kiajabu ni wanadamu lakini watakuwa ni wingi na watafanya uharibifu kwa wingi فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا دكاء يتكمن أن أدكو هنا قلت قراءة يا جمهور نهي نقوى معنى المفعول للمبالغة أي جعله مدكوكا إلي الردم ilojengwa na majiwe ya majabali na chuma na shaba iko very strong lakini ikifika hiyo time karibu na kiyama itakuwa madkuka itagongeka gongeka ivunjike vunjike ay musawwan bil ardi baada irtifa'i iwe sawa na ardhi hii ni dalili ku hapa duniani chochote kile kitakachojengwa kitakavyokuwa strong iwe ni banka iwe ni jumba la ngome lina ajali itafika itakusha kama vile sisi hapa duniani maisha yetu ni limited twaishi kwa muda maalum kila tukitengenezacho mwanadamu atengeneza kitu cha kudumu sasa hii bana made in England hii yakaa muda eh itaka muda mrefu lakini mwisho lazima itafanya nini kwa hivyo hapa kila kitu ni temporary wataka nyumba ya kudumu wala al-akhiratu khairun wa abqa wataka kudumu wataka mazuri tafuta nyumba ya akhera kwa kufanya toa hapa duniani wakana wa'du rabbi haqqan in labud likulli ajalin kitab kila kitu kifika amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tavundika ya juju na majuji watoke kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika al Anbiya aya sita na saba hata idha futihat yaajuju wa maajuju wa hum min kulli hadabin yansilun wa qataraba al-wa'du al alhaq ndio hiyo wakana wa'du rabbi hapa basi pindi watakapofunguliwa kile kizuizi kuvunjika watotoka kwenye kila ardhi iliyo juu wao wako nyuma ya lile jabali waenee kila upande lakini hii ni katika zile ashrat ama alamatu saa swali laja kuanzia siku hizo mpaka leo sadi imesimama yajuju na majuju wafanya nini hadithi iliyopokewa na Tirmidhi عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السد قال يحفرونه كل يوم hatta idha kadu yahriqunahu yakhriqunahu qala alladhi alayhim irji'u fasatakhriqunahu ghadan fayu'iduhu Allahu kaashaddi ma kana kila siku wajaribu kutoboa wakikurubia kutoboa yule kiongozi wao ambie basi kesho utakujamaliza kazi wakiondoka Mwenyezi Mungu iregesha vile vile siku ya pili waanza tena wakiregea yaregea tena wakija tena basi ni mzunguko mpaka itakapofika wakati huo Mtume rehma na amani zimfikie katika uhai wake aliligusia swala hili kama alivyopokea al-Bukhari kutoka Zainab binti Jahsh anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dakhala alayha yawman fazi'an يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب Zainab binti Jahsh asema siku moja bwana mtume rehma na amani zimfikie alikuja kwake hali ana fadhaa ana hofu asema la ilaha illa Allah wailu lilarab ole wao waarabu min sharrin qad iqtaraba kwa shari inaokurubia kuwafikia shari ipi iliyofanya mtume afadhaike asema futiha al-yawma min radmi yaajuja wa maajuja mithla hadhihi wa halaqa bi usbu'aihi al-ibham wallati taliha sema leo kile kizuizi lokijenga Dhulqarnaini kuwazuia Yajuj na Majuj leo imefunguliwa kiasi akaashiria kwa kidole chake cha gumba na ndio katika hadithi nyingine Mtume rehma na amani zifikie sema buisu ana wasaa kahataini nimetumilizwa mimi na kiyama kama hivi kisha akashiria kidole chake cha shahada na cha katikati hiki kiyama na nini ukaribu wake yeye na kiyama kwa zipo matukio ambayo tufanya sisi kama Uislamu turegee nyuma tafakari turegee kwa Mola wetu tujiandae kwa siku hiyo kubwa hasa hiki kiyama ni cha jumuiya lakini kila mmoja wetu ana kiama chake nao ni siku ya kufa kwa ukifa uko ulimwengu mwingine ukatika ulimwengu wa barzakh wangoja kiama kisimame ukatika nyumba ya malipo kwa tuko leo hai duniani uhai wetu ni rasilimali yetu tutumie kukithirisha mema itusaidie kesho akhera watarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'dhin wa nufikha fi suri fajama'nahum jam'a watarakna atarku haqiqatuhu mufaraqatu shay'in shay'an kana biqurbihi kilugha kidhahir kuwata kitu ni kuepukana na kitu kwa karibu ya mtu maana ah aniwata anaondoka physically ameondoka lakini hutumika kimajazi ala ja'li shay'i bihalatin mukhalifatin lihalatin sabiqa kuwata kitu tofauti na vile ulivyokikuta angalia hata namna gani ankuta rumu intandikwa kitanda kufagiliwa alipoondoka amvuruga sivyo ilivyokuwa kabla kwa hivyo ni kwa lugha ya majazi watarakna baadhum hi dhamiri ni juju na majuju tutawaacha yajuju na majuju yauma idhin ay yawma majii alwa'di au yauma khuruji yajuj wa majuj tukasema imma ni siku ya kiyama ile waadi au ni siku ya kutoka kwao tutawawacha yajuj na majuj siku ya kuwajia wao ahadi yetu yamuju fi ba'dhin yuqalu maja nasu idha dakhala ba'dhum bi ba'dhin hayara kamuji alma'i Mwenyezi Mungu asema tutawawacha watangamane wakisongamana wao kwa wao kwa ule wingi wao watakuwa kama mawimbi wave after wave walivyokuwa wakisukamana wakisongamana wako wingi ile idadi yao watarakna بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ونفخ في الصور tamko hili katika Qur'ani limetumika sana lakini latumika bilbina'i lilmajhul kuwa litapulizwa baragumu haelezwi katu atakayepuliza baragumu ya Qur'ani nani atatajwa katika Qur'ani hata katika aya moja malaika atakayepuliza baragumu tayo tu litapulizwa ila katika sunna anabi hurairah radhiallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصورة Mungu alipomaliza kujenga mbingu na ardhi aliumba baragumu fa'atahu israfila alayhi salam ndio hadithi kata jina lake malaika atakayepuliza baragumu ito nani Israfil na hiyo ndio kazi yake tangu alipoumbiwa ampewa yeye fahuwa wadhi'uhu ala fihi na yeye ameweka kwenye mdomo wake kwa sababu ni kupuliza shakhisun basarahu hali ya kukodoa macho yake ila al-arshi kwenye arshi ya Mwenyezi Mungu yantaziru mata Umar angoja amri lini apulize yuko standby ndo malaika hawa hawachoki hawamwasi Mwenyezi Mungu wako tayari kutekeleza amri yake wanufika fi suri fajama'nahum jamaa baragumu litapulizwa mara mbili kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Zumar aya 68 wanufikha fi suri fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardh illa man sha Allah thumma nufikha fihi ukhra faidhahum qiyamun yanzurun wanufika fi sur na baragumu litakapopulizwa na nani Israfil fasaiqa man fi samawati wa man fil ardh likipulizwa hapo hapo atakufa kila aliyehai mbinguni na ardhini illa man sha Allah ila yule anayemtaka Mwenyezi Mungu asife kwa wale watakaobakia umri wao mpaka siku hiyo ya kiyama likipulizwa baragumu wote wafanye takufa thumma nufikha fihi ukhra kisha litapulizwa mara ya pili fa idahum qiyamun yanzur tahamaka watu wote watafufuka watasimama kwa hivyo lile la kwanza la kuwafisha watu la pili la nini? Kufufua watu. Na baina ya kupulizwa mara ya kwanza na mara ya pili ni kama ilivyopokea Muslim. An Abi Hurairah radhiallahu anhu qala رسول الله صلى الله عليه ma ما بين النفختين 40 baina kupulizwa mara ya kwanza watu wakafa na mara ya pili ni 40 akaulizwa siku 40 Abu asema la sijui akaambiwa miezi 40 asema la sijui akaulizwa miaka 40 asema la na sisi pia hatujui siku 40 miezi 40 miaka 40 alilmu inda Allah ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا fajama'nahum jam'a na tutawakusanya viumbe wote huku kukusanywa ina maana hii wanufika fi suri ni ipi ni an-nafkhatu thania ni kule kupulizwa baragumu mara ngapi mara ya pili kwa sababu mara ya kwanza ni watu kufa siku kukusanywa kukusanywa baada lishapulizwa kama nini wakafufuka فجمعناهم جمعا أي جمعنا الخلائق بعد تلاشي أبدانهم ومصيرها ترابا جمعا تاما على أكمل صفة وأبدع هيئة وأعجب أسلوب maajabu Mwenyezi Mungu watafufuka watu wote waliokufa lopita waliokufa leo watakaokufa siku hiyo ndio swali mwanadamu akifa kwa bakia aoza amalizika yabakia ajibu dhanab ajibu dhanab kwenye mgongo wako spine uti wa mgongo mwisho kuna mfupa ule wa mwisho ule mfupa mwisho ndani kuna tembe ndogo ile ndio yabakia lakini huu mwili tunauona urefu wako uzuri wako wamalizika wote lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu twaregea kama vile ulivyo na nyele zako na nyama yako na mato yako na meno yako na umbile lako kamili hili likawa ni gumu kwa makafiri kufa ni rahisi mtu anasema kufa kila mmoja aona wewe wafa ni yakini lakini makuresho kawa na shida kufufuliwa haihata haihata lima tuadun in hiya illa hayat namutu wa nahya kufa hawana shida mtu aonekana mkufa babake mkufa ndugu yake labda mkufa ni wake babu yake mkufa kwa sababu watu shahudia ile roho hakuna tena amekufa lakini kule kufufuliwa ndo umeya bin Khalaf katika surati Yasin akajibiwa na Mwenyezi Mungu wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhil idama wa hiya ramim alitakuwa mfupa uliokauka wa zamani akausagasaga na mkono wake ukawa ni mchanga akaupuliza akasema nani tafufua Mungu akamjibu qul yuhyiha alladhi anshaaha atakayefufua ni yule alioumba kwa mara ya kwanza kwa hivyo shida ni kuumba kwa sababu kuumba ni minal adam hakuna kitu kaumba kufufua ni iada kuregesha kitu kiko uregeshe lakini kazi ni nini kuumba wanufika fi suri fajama'nahum jamaa watakusanyika limawqifi alhisabi jami'an fi sa'idin wahidin viumbe wote kwenye uwanja mmoja kwa ajili ya kuhisabiwa wa'aradna jahannama yawma'idhin lilkafirina 'arla wa'aradna ay abrazna wa adharna jahannam na tutaudhihirisha yauma idhin وعرضنا جهنم يومئذ أي يوم إذ جمعناهم جمعا للكافرين هي لام katika lil kafirina bimaana ala kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika fi aya 20 wa yawma yu'radu alladhina kafaru ala ala nar watakapowekwa mbele ya moto kwa makafiri siku hiyo baada ya watu kufufuliwa Mwenyezi Mungu khassahum tunafufuliwa sote wajamaanahu jamaa mu'minuhum wa kafiruhum wote lakini waaradna jahannama yawmaidhin nini khas kwa nani makafiri duna almu'minin tena waaradna jahannama yawmaidhin lilkafirina arla ay yarawnaha ra'ya al'aini watauona moto kwa mato yao ya kihakika huu ndo moto na arl nikasema ni abraz na azhar ay abrazna wa adhharna bimaana makafiri watauona moto siku hiyo wataona tabakati jahannam wa darakatiha almultahiba wataona teji zake zote level zote za moto utaziona na utaona miale yake mikali kwa hivyo tu hivi kuona huku itakuwa detail na adhabu zilizoko ndani lengo hii ni taadhib nafsi ni mental torture waanza kuadhibiwa kwa wewe utatiwa hapa kabla hujatiwa kwenye moto uone ulipokuwa mkali na adhabu yake ilipokuwa kali waona watajaa majuto lakini yafalie nini kimbelecho swahili majuto ni ni mjukuu huja kinyume hii ni waidi Mwenyezi Mungu ayasema haya leo hii ni mashhad katika mashahidul akhirah yatakaotokea atupa kimbele taarifa hii ili iwe ni waid iwe ni onyo kwa kila atakayemkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaeleza hawa makafiri kwa nini walistahiki moto wa jahannam alladhina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a alladhina kanat a'yunuhum wale ambao macho yao kanat ay fi dari dunya hapa duniani wewe hapa ndipo utakapotengeneza makao yako ya kesho akhera utavuna yale uliyowapanda duniani umefanya mema utapata pepo umefanya maovu utapata moto alladhina kanat a'yunuhum macho yao fi ghita'in hii ghita huwa ma ghatta shay'a wa satarahu min jami'il jawanib ghita ni kile chenye kuziba kitu tena kikaziba kwa pande zote kabisa usioni hutumiwa ni ghita na pia ni ghisha suratul baqara aya 7 wa ala absarihim ghishawa ilitoa kifiniko kilichoziba nini macho yao alladhina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri vifiniko vilivyoziba an dhikri ai an ru'yati dalail kuona utendakazi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mungu ameumba mbingu ardhi akatuambia tutafakari tuangalie tuzingatie afala yanzuruna ila al kaifa khuliqat wa ila samai kaifa yani ngalia mbingu zimeumbwa bighairi amadin pasina nguzo bila shaka kuna muumba loumba lakini watu hawa wana vifiniko hawaoni au alhuda ilofinika macho yao wasione uongofu kwa hiyo dalaili takwinia au tanzilia Qur'ani hawakuisoma Qur'ani iloshuka ni miujiza wakazingatia afala tadabburuna alqur'ana ama ala qulubin aqfaluha na leo hata waislamu alhamdulillah wingi siku hizi twasoma tilawa tupata faida za tilawa lakini lengo la Qur'ani ni isome utadabbar utekeleze kwenye maisha yako hiki ndio yenye kupungua twasoma je twazingatia ndio vikao kama vaiva tafsiri vasaidia katika kuzingatia ile aya ikifasiriwa huwa ina mafunzo mengi ambao kwa msikilizaji ataweza kufaidika alladhina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dhikri wakanu la yastati'una sam'a ay la yaqdiruna al-istima'i lima fihi al-haqq wa min kalami llahi wa kalami rasulih walikuwa hawawezi kusikia haki haki maneno Mwenyezi Mungu haki maneno ya bwana mtume rehma na amani zimfikie alladhina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a hawawezi kusikia hii ni abla kuliko kuambiwa mtu ana masikio mazito mtu akiambiwa huyu ana masikio mazito hasikii lakini ukipiga kelele nasikia lakini hawa ni la yastati'una sama hawawezi kusikia kabisa haulai la istita'ata lahum bilkulliyah hapa kule kutajwa kuwa kuna ghita katika macho yao vifiniko iloziba macho yao kutoka pande zote na waadami istitaati samai na kuhawezi kusikia hii tamthilun litaamihim anil mushahadati bil absari wa i'radhihim anil adillati sam'iyya Mwenyezi Mungu atupigia tamthilia si ati kweli kuna nini ah si kweli kuhawasikii lakini walijitia hamnazo waswahili wanasema lijitia tatu wajifanya hanisikii zipo wazi lakini hataki kuona hataki kusikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura al-A'raf aya 179 asema walaqad dhara'na walaqad dhara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha hum adhanun la yasma'una biha kwa hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba moto kama adhabu ya wale wanaostahili kuadhibiwa siku ya kiyama kuna waad na waidi kuna moto na kuna pepo mwenye kufanya mema abashiriwa pepo mwenye kufanya mabaya na maovu onyo atatiwa wapi motoni na imeandaliwa kwa majini na binadamu wengi hawa ndio wale asakalani katika viumbe wale ambao wamepewa akili kisha wakapewa khiari ni binadamu na majini na hawa ndio watakaoenda hisabiwa na hawa ndio watakaokwenda kulipwa na Mungu amesimamisha hoja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sayyidul insi wal jan na amewalingania katika mwezi wa Rajab katika kisa cha Isra na Mi'raj Mtume sallallahu alipotoka At-Taif kuelekea Madina alipokuwa simama iwasali majini wakamsikia wakaamini kwa binadamu na majini ndiyo mukallafuna na kutekeleza sheria maamrisho na kuepukana na makatazo kama waliobakia ni wanyama watafanywa kuwa ni mtanga hawana hawana hisabu walaqad dhara'na li jahannam kaseeran min al-jinni wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha wana mioyo hapa moyo kwa maana ya akili lakini hawazitumii kufahamu leo utashangaa wewe watu wengi leo enda India sema kuna matibabu wazuri kuna madokta mahodari hata presheni ya moyo bora ufanyiwe India kuliko kufanyiwa London profesa Baniani no profesa wake lakini abuduni ng'ombe jiwe hana akili yule hatumii akili yake kutafakari sijua na miungu mingapi ng'ombe sema Mungu ng'ombe ni Mungu siku moja kuna rafiki yangu Muislamu ana rafiki yake baniani sasa yule Muislamu asafiri hapa hapa airport Mombasa akamwona huyo baniani wako wingi amuliza mwangoja nini asema tuangoja kupokea Mungu wetu kutoka India aliletwa na ndege kwenye kago Sasa yule akamuuliza ah kama ni Mungu kweli si angekuja pekee kutoka India paka Mombasa Alihitaji atiwe kwenye sanduku aletwe Ah muulize na huyo wa pili huyo wa zamani wabadilisha kuna wa zamani asema yule wa zamani anatupa baharini madubaha hasa kamuuliza mtupa kujitetea ikiwa yeye nzama atakusaidia wewe ukizama ana akili lakini afanye nini tumii لقد ذرأنا لجهنم kathira min aljinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wana macho lakini hawaoni wana macho hawaoni bimaana hawatumii macho yao kuona yale yatakaowapelekea kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walahum adhanun la yasmauna biha na wanao masikio si ati hawana wanao lakini hawasikii kwayo hawatumii masikizi yao kusikia yale ambayo atakawapelekea kumpwekesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ni ni watu wana akili wana macho wana masikio lakini hawatumii viungo hivi kufikia lile ambalo lina haki alladhina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a hadha alghita' haya vifuniko vilivoziba macho yao kihakika wadauhu ala ayunihim si Mungu aliowekea wengine wanakuambia hawa ni summun bukmun umyun fahum la kwa hivyo wafanya hivi nani Mungu ah hii ni elimu ya Mwenyezi Mungu iliyotangulia kwa Mwenyezi Mungu ajua walau alima Allah fihim khairan la asma'ahum walau alima Allah fihim angelijua kwa wana kheri ndio kuna watu kama Abu Jahl alipigwa muhuri Abu Lahab alipigwa muhuri bimaana Mwenyezi Mungu kwa elimu yake iliyotangulia alijua kama hawa katu hawatoamini ndo sawaun alaihim aandhartahum am lam tunzirhum la yu'minun hawamini bimaana kwa ule ukhabithi wao na ule ubaya wao na ule uovu wao uliokita katika mioyo yao mioyo hii haitoongokea kuona nuru ya haki ya Uislamu kwa hiyo hii ghitwa wadauhu ala ayunihim wao wameweka kwa nini bitibai bitibai mili ahwaihim wa shahawatihim kwa kuwa wao wamefuata hawa na matamanio ya nafsi zao leo kuna watu ambao sio islamu wawe wanaume wawe wanawake wakilinganiwa Uislamu wengine wanakuambia ah taku mimi naona tabu nitavaje hijabu bwana joto wengine wana ah, ah, kufunga sisi tuna watoto wetu wafunga wadogo baba zima miaka 30 40 una tabu kujizuia kula kutoka alfajiri mpaka magharibi afuata nini hawa na matamanio nafsi yake kwa hiyo yeye ndio ameji amejiziba mwenyewe pili leo kuna tadhlila liilami leo vyombo vya habari vya magharibi vaeneza habari uislamu ni nini takhalluf yamregesha mwanadamu nyuma uislamu wamdhulumu mwanamke wamlazimisha ajifunge funge wao maana wanaendelea mwanamke nusu uchi miniskirt sleeveless sijui backless sijui kuna nguo za spaghetti siju tu nguo siju wengine utafikiri vifungu vile nguo hata kitembea miguu inavomkaba hajua atembee vipi kisha mko ana adabu akikaa ataweka mkono atajizuia eh wewe mtoka uchi lakini mwanamume three piece suit kizibau koti tai na kwa mbaridi huyu wampendaye wamvua nguo uchi nusu nusu ndo mtume sasa katika hadithi yake asema nisaun kasiyatun ariyat wamevaa lakini in reality wako uchi hasa wadanganya kwa wao lazimishwa haya leo Afghanistani Amerika iko pale na vibaraka wake wale kwa Afghani paka leo wavaa vile vile aliolazimisha na yeye au leo tambao Uislamu ni ugaidi Uislamu ni tatarru radicalization ili mtu wa kawaida aogope dini dini mbaya zote hizi ni majaribio wajaribu an yuhjaba anwarul huda an ayunina ni kuzuia nuru ya uongofu wa Uislamu kufika kwa watu wote ndiyo leo hali za Uislamu ni ngumu lakini hata hawa magharibi leo maisha yao yana emptiness ndio leo Europe na America fastest growing religion ni nini Uislamu na wenyewe wasema baada ya miaka kumi Ufaransa Ujerumani waislamu watakuwa majority sasa kwa nini wakimbilia uislamu kwa sababu maisha yao yana faragha yana emptiness hayana kitu watafuta saada watafuta happiness saada iko katika ridha Allah wao mfumo wao wa kirasilimali lengo kujistarehesha wajistarehesha ndio utaona watafannan katika anasa na shahawati katika uraibu katika drugs pale akitumia atakwambia na filhai nasahau shida zangu athari ya drugs ikiondoka ana hangova kichwa cha muma kama ana shida ya pesa atakuwa maskini zaidi kuliko kabla alipokuwa mtumia shida ziko pale pale lakini angalia muislamu tupata saada katika mambo ni matukivu angalia somo ramadhani tutarajia mwezi wa ramadhani itakuja tutajizuia kula na Mtume sasa anasema lifaimi farhatani mwangalie yule muislamu wakati kufungua mwadhini mwanzo ana raha mwangalie siku ya aidi ile raha nini ni radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa umetekeleza yale ambayo Mola wake amemwamrisha hii ndio tutafuta si kwa mali si kwa starehe si kwa vitu utatamani nguo wewe huna raha utasema ah mimi kipata utashukuru utaona raha ukishaipata watafuta utavaa siku moja mbili una taka nyingine mali mimi nikipata milioni moja tuna raha sana akipata milioni moja lau anna libni adama wadi min dhahab latamanna wadiyan upewe bonde zima la dhahabu ndio itakuwa lako unasema ah natamani mpate na walam yamla faahu illa turab kana chake halijai ila kwa nini mtanga mpaka atakapozikwa alladhina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a wale ambao ulimwenguni macho yao yalifunikwa wakashindwa kuona dalili za utendakazi wa Mwenyezi Mungu wakashinda kuona uongofu wakashinda kutambua Uislamu imani na Qur'ani wakanu la yastati'una sam'a na walikuwa hawawezi kusikia haki na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana Allahumma anfa'na bilquran wa 'ummana bilghufran wajma'na liliman wafiqna lilihsan واجعل اللهم لنا نورا وإماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار أرجل ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مبتلا إلا عفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا موتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين